Thank you. kucing kene. Apa? oh? salah, ngene ku kliru. Sing bener Ah, sapar utah lho. Sapar utah utahe padha ae sapar elah emang. Kon krungu jola-jola kok mulo maju ae. Iki dudu bagianmu le kon iki. Oh, blane Pak Gus. Kon iki bisa jola-jola ya? Kon jola-jola maneh kok gak iso lho. Oh, tapi ya wis suwer nyeni ae. Tau ngedung nek sawah bareng. <laughs> Ayo sing mulange bapakmu ya. <laughs> Tapi latihan ngedung ae kudu nek sawah. Ya wis iso terus kumpul kanca terus yo ngene iki lak ngono. Tenuk kebon barang bisa barongan ngono ya. Sik, jelas-jelas ya. Dodol tinuku sing dhisik aku barek kerja mari terus barek safari mari. Hmm, Sange barek menawar tak kok tuh. Tadi tak tak kon dhisik iya ae boleh. Isa sih. Ya isa kok. Ayo, tapi ya. Ya wis. Yes. Remen lo. Awas kang kliwe ya. Mbok menek kaki temen kuat tak temen lo. Lapor. Kita yang pas sama karek cilik ya. Saya ingat dengan aku umat kan ini. Ayo. Nunggu mampuni mati. Yupai mati trondol. Rapi. Ngawur rewan dulu. Ayo ya. Pari ya pak saya nanya. Yuk yuk. Tunggu ya. Ya kita. Tunggu. Tunggu. kok niku. Jajan jajan kok julek ngono iki. Kae kok nak koyo wayang golek ayo. Apa koyo wayang titi? Mau rek ngene yuk aku sumpek yuk anane tak rewang hidung ngitung mangis. Bahkan sumpek pandak lho ngene lho. Tak dodono persoalane. Ya eh, persoalan apa? Aku lak mlaku-mlaku ah. Wis, tapi gak nang tunjungan yuk. Nanti Laku-laku nak pinggir kali yo, hmm. nyambut gawe, karu sis sis Sebab nyambut gawe lah like, terus awak rusak. Soro tadi rek pekel yo ngasu oh, ngono lho ya. Terus dadak ana arek wedok nangis yuk. Hmm sano ya. <laughs> Yuk becik. Kan kula lapar nek ngono. Loh, aku dadak ndelok rupamu eling bapak iki. Kok kate sampel ah. Oh bapakmu kaya ngene iki lho, lah ya ganteng karo bapakmu. Kang yuk ngesakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne. Nek arek gak gelem terus minggat, wong tuwane sing salah iku. Lah ya saleh iku ngene. Anu yo. Wong salah kok Salah. Heeh salah. Arek durung cukup umur, kan dik semen sekolah ojo di ojo di apa no? Ojo di rabekno. Lho, lak eling aku nu kaset loro pangkon iku. <laughs> Ya eling ae lah sing gawe awake dhewe. Wah, ora kon durung melok. Nek melake pancen gerome wak bahane lak teko aku. Kok <laughs> kono iki kono kono male male mbek kancane kono iki Pak bahan sing ndi ngawur eh bahan kono nggon kuwi kok lha iku lek nage utang iki kok nage utang sing entekne ya bojomu dhewe kono terus ngene yuk terus tak dalan ndok oma ya sakno tak tolong tak laporno karo Pak RT lek nyoto-nyoto arek iku pancen minggat terus tak balik ana wong tuane dek gak gelem mesti terus tak nyambut gawe yo yo nyurung cikar ya nyurung bemu kayane tak gawe ngingoni arek iku sakno jane ngono nit rasane ati iku nit e nit e ngono kapankah aku bisa hidup bergamping <laughs> gimana bersamping ngono berwedi ya bersamping eh, samping lho iya dadi saiki aku yo kadang nek bengi yo melok arek-arek yo melok grup arek-arek kadang-kadang ngene lho ya dadi nek nek kon niku ben bengi ngluyur melok grup barang apa meneh arek wedok jane kon jange kon sirap sih iya Rabi. Ya yo wis ngerti wong padha anu ya padha wayang aneh. <laughs> Ini aku salah. Kok kena guyu iso koyo ngene rek. <laughs> Lho sapa? Lho adik. Sis. Apa jane ndok kene iku? Lho lha iki malah hubungan nyambut gawe karo Yayi dadak tidak ngedong. Lho iki sapa ya? Iki adikku. Adik sekandung ingkang Yayi. Ingkang Yayi ya. <laughs> Oh, ingkang Rayi. Rayi ini ya? Si adik. sak apa itu? Sak ya? Iya. Sekandung ya? Ya sak kotak lah. Kakak. Hmm. Sak. cak, kanca penake jenenge apa Dek? Ya ayo. Lho, lanang ta wedok, Cak? Nek iki kepengin delok. Aku mau pengin delok ngawur. Nek iki delok omahku. Lah apa mamu mama sama? Iki anak penak temen ya? Adik. Adik. Iya, aku nek Aku nek arek wedok ayu ngono omongku lho mincawa mincre. <laughs> Eh, apa sih ayu apa sih? Kok kok arani wedok kan? Iku lho, aku nek delok lambene koyo wedok tapi sikile kok lanang iki opo apa ya arane ngene iki ayo apa iki mesti arek iki bagi saran <laughs> ngene lho Mas Solo ya pokoke ya pokoke aduh masalah kok penala apa sih oh lha apa lambe kok jiwiti gak ngono aku pokoke ya nek teman-teman iki kadi sampean aku I love you Kon oh, oh, kok eh. eh mau dok gelem gak semua gak gelem kok mbek gak apa arek iki pajak pajak pasangan aku iki mateni wong ngono Ya ora bibing pat mati kabeh ngono. Pacake pira cak pacake? iya ndelok kare ngejir ae sik tak delok yo. Kali kelapa cetek gawe bayar iki barang lho katanya ompet aku. Pipimu lho, lho ngini pacak deh. Tapi ngini. Tapi lek ndelok siung ga arek iki. Mau cak apa mung dorong cak ngono siung ngono aku. Aku tas mari di pangur kok, Dik. Iki ana apa-apa kok kesisu? Wis yuk. Aku iki ndeloki peno. Apa? Ning kene iku lho, mlayu-mlayu sampean jare gak kerasan lho, Oma. Gak kerasan nanti terus? Lho, apa sing ngono-ngono? Sopo Sampean niku mara tuwa. Lho. <laughs> Pun melok-melok. Urusan anak sampean masih dereng kula lamar tapi kula pun cinta, Pak. Kamu ini ini lho, kok. Nggih. Kiringo, Pak. Kiringo wae kancamu kok moro tuwa iku lho. Saniki anak sampean jangan kula rabi, Pak. Nggih, dirabi-dirabi. Iku dolormu iku. Lho, bebek lan apa mriki, Pak? Lho, cacamu, lho, cacamu iki duwe lara iku, ah, lara ah. sampean pun ngurusi kula, eh, sampean ngurusi paman sing. Lek kula niki pun jange dadi bojone kali dini sampean pun pun aru-aru. Perkara kula damel lek kula damel niku urusan kula, be. Sabar tak caki aku ki adik bener. kan? ling, ling, ling, eling, eling, eling, eling. Lah, oh, lah. Lho, ini ngerti ya gitu. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. <laughs> Lho. Lho. Lho. Lho. Lho. Waduh ya, lho adik. Lah iki sampean abang kok sampean njeluk bebek iku lho. Wis ikon ta? Wong aku kok njeluk mara tuwa iki lho. Berak yo mon dhewe mantu awakmu. Napa ora aku ngandengin cacaku lho, Dik? Oh, potongane kaya sumute padang. Lho, lho, lho. Pinggi-pinggi ngene. Gawe-gawe tak niku. Lho, sapa iki? Oh, oh, oh, oh, oh, Aku sing tau gawe sapa-sapa ngono lho. Oh. Bajing. Oh, bajing sliring. Aku njaluk gawemu. Carilah kekasihku yang bernama Tini. Waduh, Tini. Aku tidak bisa hidup tanpa Diko. Diko, Cek. duduk, duduk, duduk, duduk, Ayo, ojo tiba-tiba ngomong tambah gak karu-karuan cacatku ini. Loh, loh, loh. Loh, sapa? Sapa? Loh, oh, oh londor ini. Loh. <laughs> Oh, tadi londor iku sikile 6 sungute loro. <laughs> Oh, ngawur iki brengos iki. Ngabak kae kon niku. Loh, oh. Yuk. Waduh, yuk ya apa yuk anu dek wis ngene dek ya. Sapa, Cak? Kon saiki mulia ya. Gampang perkara omah iku wis terserah aku tak tak lelono dek ya. Lha Cak? sampai mbak aku bebarengan nih iso nggak ning tini pisan dikumpul no gak bisa bagaikan sayur tanpa garam nggak nggak nggak ini deh no tadi kan nenek dilek no karena adikmu ya gelem aku kalau tidak hidup berdampingan dengan bakul kapur dengan pilih kamu no lo aku lah kancamu sih lo yuk ayo ayo ayo ini bawa mana ini bawa mana ayo ayo ayo ayo dorong dorong ayo digecoi cak nyanyi gak gak gecoi Bah loro bandak. Mas Dayu, sekarang aku pasrah padamu. Tak kaya apa aku melakmu? Soalnya adekku saiki wis aku pasrah yuk, pokok kok gaya apik. Aku saiki tak loncat teko desa kene. Sebab aku malu dengan teman-teman. Heeh, blur, teman-teman. Kan wisin be teman-teman iku apa? Tolak enak jaya, jatuh lah jaya. Kepundul jare banyak doke bajul kari cici. Abang-abang. Gendero Londo. Eh, Pak Titi. Kuburan Mayit. Lambi Abang. Kutanda Moto. Pedak Pupur. Dan nampok pilih ngamuk. oh, oh, oh, oh. Oh, untung lah. Wes ora kena kan minggat-minggat to. Wes yuk, wes yuk tak tinggal dek, tak tinggal ya dek. Loh, opo iki? Opo iki? Lho, lho. Wah, wis temen. nyok. Cek tah iku cacak mung duwe loro sarap, Pak. Sampe kliru ngomong soro aku. Kak duwe loro sarap gak iku saling nolong ning tini ta, lan ning tini ku gak tegon lho cak tolo iku. Lah tini ku apane tolo? Hah? Asale ben kepethuk nduk dalan ngono. Kok wong liya ya? Iya wong liya nang saiki mendalem mbek ni. Kartolo mendalem mbek tini ya? Iya. Lah terus saiki gandeng kartolo wis terus awakmu. <laughs> padha gedene iya maren. Iya apa? Iya. Kon seneng. Hah? Eh? aku jual mahal iki. Lho, sampean jane ngomong ngono lho ya, nek panen sampean gak seneng. Lho, ala sawangane wong lanang kok sampean ditok-tok. Gak kurang wong lanang. Lin dia ya. Mas yang cip iku lak gelem mbak aku. Ana pasar sapi lanang tok. Kono aja ngono iki jenengmu sapa sih? Jenengku ta? Heeh. Hmm. Suciati. Sapa? Suciati. Sarmi. <laughs> Cek lho, ndelok cak kuping sampean. Kok kelapa gak kuping bareng iku? Masalah cak. Enggak hmm, ono ae. Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi. Kok iso kelapa ngajar kan iku. Panjenengan <laughs> ngene isin-isin no kok. Cak ngene lho, Sus ya, cak mati mati. Sus, Sapa? Sisiati. Sisiati. Oh, gak digangsal ae. Gak. Sisi hati ya? Iya. Kok waktu temen jeneng itu kayak gini? Kok ada ini lambe ini? Iya. Loh, jadi apa lambeku? <laughs> Cik. Eh. Apa? Amamu jek dia jane. Om aku. Heeh. Kata ku apa? Kesane bekecot ta. <laughs> Tegese ngono desane kampung endi? Desane ta. Heeh. Hmm. Simo. Eh? Cimo. Cimo. Heeh. Cimo ku ndi? Cimo kalangan iku lho. Oh, ngene kupat pat ngulon iki. Endi? Ah, bener ku kupang terus ngulon. Kupang ngulon ya? Iya. Demone pira? 100. 100. Iya. Nih, kan iki temen lho ya aku kamu kan uang ya iya pokoknya kan di eh? misra temen misra ya kak mesra aku seneng lho kok mesra iya apa ngomong apa hari ini nyedek nyedek tak eh eh hari iki oh jantung ini kak cak aku malu cak ah <laughs> cak cing hei salah lapangan mana lambe itu nih cus Wis pokoke ngene, nek kon ngarep ngomong padha gedene ya. Iya. Saiki paman kono tak iku ya apa ngono. Semoga kaya kaya maratuwa mbak, maratuwa lanang wedek itu lho oh iya iya wes apa sih? wes apa sih? tunjang runcung iku sih lah dah lah, iya iya iya iya iya iya iya iya tapi saya udah ini ngeton tan ngulan pisah-pisahan iku lah ini sampe ngulan, tak tetap ngulan, aku kok doa itu tapi sih kan tak rapi, belum agak kan kok aku sama rapi iya sih tak tarin awakku dicek ya iya tarin susus ngapa? Hahaha Wah, kok wong-wong. Kon gelem ta, dirapi ayu. Ayo gelem sik. Tapi aja kaget lo ya. Ayu iku umure kare sak gongan tok. Kon ngancam aku apa? Wong jange bojone diancam sak gongan barang. Wis sak ngene lho aku wis apa jari sampean pokoknya aku sampean gawe temen ya gak apa-apa cak pasrah ya iya pasrah bongkoan ah ya pasrah bongkoi kan ngawur <laughs> ada nih suket tadi bongkoi Nah, temen teman kan seneng ambek aku ya. Kapan-kapan Pak nggone wong tuamu lah takokno ya. Iya. Nah, terus wetone opo, ngono gawe dina apa ngono ae. Wetone apa sih? Weton musim masih apik pola nang dudono. Wetone apa? Heeh. Wetonku? Heeh. Sosopon. Sosopon wetonku Jumat Kliwat. Loh. <laughs> kliwat iku. Jumat kliwon. Itu men ketemu piro? Ketemu piro? Jumat kliwon, Jumat papat, kliwon 6. Papat mbek 6 10 ya. Heeh. Tahu tenan apa? Selasa pon. Selasa pon, Selasa 5, pon 3 13, 14 eh 10 sampai kira mong? Sampai 13 6 likur. Enam likur terus digaya arisan sing seket. Terus dilungno ansip Lho, 6 likur iku gambare apa, Cak? Gambare apa 6 likur? 6 likur iku mesti gambare bebekmu, Pak. <laughs> Ana lawang blaranan ngene gambar-gambar iku khusus kene iki. Ayo tonggoi ngono lho. Aja main Tapi, Kon tadi bojoku mana tak pecel gegermu kon. Waduh, Cak, ya mau turung tadi bojo kok pecel geger Iki tegese wong lanang iku nglarang aku ekonomis, Dik. Ekonomis. Lu pelit aku. <laughs> Walah, aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diurus kikit ngene kuwi Allah. Lah tegese ngono aku cara perhitungan sih, kak bro-broan kaya kanca-kanca ngono. Sama niku nyaluk enake dhewe ae. Nek nang warung ana kancane nang warung melok grumbul, nek wis mari ditukokno ditinggal. Lah kate apa aku bayari? Kok sudi menang ngono. Ya gentenan nang ngono. Nek arek nang warung aku melok, terus arek-arek akeh aku sing ajak nang warung ngono. Iya, wis. Lah yo cukup. Anu aku tak mulai ta? Eh? Mulai. Wani ya? Nyawani Dwe, sama kan? Yang ta? Tapi piro jauh pira kan? Yes, kayak ini cakap nani dwe. Apa mana tak kayak saya pun masuk gelem angkut ono kendaraan. Gelem gelem pokoknya kena ganti pak bemo. Kendaraan ini piro? Kalau saya nanti jadi yang kok kakek ngomong? Si yang ini kok siapa nih di kau nih sama Lah iya aku sih kat desa mu, jangan ta. Rasa nanya nih kau, mungkin dia pelajar nih kemana tak no? Wah apes, gak tau kenal, kok kenal pisang. Ayo mulai bareng nang nggonmu ya. Engko untuk embong aku tak balik nang tak terno ya. Iya wis. Melaku aku gelek ya. Iya. ayo. ayo. ayo. apa tak beren balani kaya ngono tak wangi nyambut gawe udan kaudanan panas kepanasan cek duwe perasaan jane yen duwe perasaan nang duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak dhewe awak dhewe awak dhewe lha terus opo iki tak golek ngalur gak ngidul tak golek ngidul gak ngulon golek golek nang embung sawo ya lek ono wah apa iki ya apa ya tak wekas-wekas nang sapa aku tak mlebu surat kabar tak wara-warakno nek saudari tini sekarang menghindar dari rumahku dia sebetulnya tidak tega sama aku tapi apa boleh buat buat nang buat nang Jakarta ya hmm, ya apa buka mampir Kusah apa sih melok aku? Wah, nak sumpek-sumpek lagi duit gak nyekel, Semarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, iki lek ngono, enake tak lek ide wae. Coba mbok bengi tak melek ning sore kayu. Dene iki tiban klopo ya habis awak ngono. Lah iki mbok kanca-kanca situ ta ya apa? Mbok ngidung-ngidung ya gak pernah aku iso oleh wis kadung bingung. Lah lah apa kepeduk ya yuk lah dik kumang ya apa? Tak delok teko dawan ya ayo wah tuh mepet-mepet sampai meh kecegur kalen deh. Eh sesi apa ya? nang bos iya lah ana utang-utangan ya. Tapi lek ndelok ngono lek disobot terus suwe iki kono ya mencep lah ngono. Dirang-rangi awak dhewe ya adoh suwe-suwe lah ngono. sing penting iki duwe duit didik tak goleki sampai di mana aku cari. Iya, berangkat. Ho Hmm. gak kuat rasane batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencit nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah, kecepit. Iya. Ah. Kaya bingung rasanya iki. Iki delok omah kok rodok mumet wong gak ngombe kok mendem. iki jelas lan terang lek pancene batinku sing awak. dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo Dik, dik sini melayu nang lengi semut pokok sedeng tak tututi tapi gak iso balik dik. ya aku gedok tak enteni. kepedok tak anteni tak anteni Aku biyen iku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. bojoku biyen dikutang bapak bapakne ngene oalah oh, anakku sing ayu dhewe besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter tapi jodoh gak nek semono lho ya perkara sepele <laughs> kok iso le bojo aku wong kesenian tapi enak senajan aku wong kesenian iki yo nyukupi bendina tak oleno sajen ya oleh beras ya oleh lumayan mas aku jiwa seneng ini ya gemi ya hati-hati ya nyatane aku melok rekaman ngene iso enggak ya mas itu wis kabeh tak tembok mubeng jange nunjukno genteng ulang selo gak oleh mari ngono tuku dokar tuku dokar tak jarane jaran telu dokar situ larene bojoku iki pengin dokar eling-eling gotong royong ya dokar tadi lho bojoku cek lancange lho bareng belajar iso dokar tak tak janggol lho perapatan bareng bojoku sing ngusir waduh sing numpak iwako e ya ana sing turu ana sing lemu Cari ini takon tanggaku, pucat safari, nek numpak ngoten iku bayar piro. Ya ndelok suwe gelis dik. Nek suwe kok ya sampai sepuluh ewu. Nek geli corong ewu lima ngatus umum ibu. Cepat sepuluh ewu sampai mumet-mumet. Ngono tambah aku takon lah. Sampai bahkan tahu numpak. Biasa karep kuci aku numpak. Lah bayar gendeng aku tak lupa bayar. Eh alam dokar ya. Sial terus canggol mulai sup. Weh dokar tak dol saiki nganggur. Jangan nyambut gawe. Nyambut kain nanti. Ha lancar belas. Wah. Tukang pangur coy. Bontong ngelomet kebong lontong coba semut. <laughs> Mamulo, mamulo jadi kalau sing gak resep sebeli ae. Tuh nyambut gawe seperti wong gendeng. Tuh. Sri. Lho. Waduh. Lho, lupa sama gua. <laughs> Eh, kan iku siji nang. <laughs> kok goa bareng wah ya panggilin rupanya juga panggilin suaranya ri ya kan panggilin ambungmu loh loh sebabnya aku lak lemu hari saya kira cokur Ya, aku pikiran kan ya apa kabar ya rare eh kabar ya rare ya ya <laughs> ya aku bingung ya pring prung pring ori pring prung pring jawa ya ya sing di sing anak dulu Wah, ya kok pasang? Ah, oh, apa Sudah lama nggak ketemu ya? Omonganmu iku sing mesti nek bahasa Indonesia bahasa Indonesia lho dadi campur-campur ngono wah omongan dadak gado wis jauh sing jaman saiki iku. Oh, wis suwe gak petuk arek marek penoli. Wanyane wong iku kadang-kadang yo kumpul kadang-kadang yo bisa ya. Iya akhir gak kumpul lho kon tinggali terus. Kata <laughs> wala kabeh kato dapat mbon kuat cek ijen mawon. <laughs> Wah, eh apa? Eh apa? Turun dari iki. Kon karo iki. apa iki iki lak sarung eh ngawur iki ndoke bajul putih <laughs> iki lek saya kemarin cuma melok aku numpak bajul putih ya teko sekoro kidul nang sekolah lho wis gatek bayari sak jam situ kok iso <laughs> ya tapi teng ngene yo per iki sarung apa iku bajul putih kan iku ngawur iki apa iki lho iku yo anu koloran ngawur iki iki ususi Sultan Pajang. <laughs> Iya ri, wong oh, kepethuk aku nek gerdu Bapak Parimono ngono. Mamula mamula kan iku kan iku demot ae. Ngawur. Lah iki apa iki? Wah, iki ya goblok iki. Sopo? Goblok. Nyokon gendeng. Lah Iki ngono, kulite kebolando. Lah, lo masih didelok iku goblok aku kulite kebolando ngono iki. Lah wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek. Ilmu apa? Mati-mati Matematika. Tahu dia ilmu, ilmu sing iso digdaya lagi. Apa iki? Iku ta. Iku ya anu iku kasus Ngawur e. Apa iki? Ya iki sing iso mibri. Aku nang langit sap itu ya. Klambi hmm. entuk kesumel iki. Oh. Iki digawe yo. <laughs> Wis teman-teman kene iki apa sih lho? Kok ngono klambi entuk kesumel iki lho. Lho, Wong sing penting nyambut gawe. Lho iya. Gendang-gendung, gendung-gendang. Capek tadi curigane tangga. Apa meneh kon wis rabi? Nah, anake wong gak kok ngono apa gelem? Ya eh, gak gelem. Kan gak gelem to? Lho, ya mana meneh. Wong sing penting berusaha. Mbok mepet nang kanca, mbok mepet nang opleter iku gak ngerti. Sing dikalah nih, sing dipepet sampe saiki gak gelem lho. Wong iku aja mbok mepetan terus ae ta. Wis penting usaha dhewe-dhewe. Aku dulu mendik dinane iki aku pengen gak nyambut gawe. Kok nyambut gawe? Lho ya apa yang Aku ndek ngoni-ngoni Ya paribasan ini ya Sawah gak matun yeah. Kebo gak nuntun hmm. Sirisiran gak iso rukun Pedot setengah jalan Tadi kan itu patah hati Loh, ya apa rin Teman-teman sampai kedodot aku kan Oh, gak terlaku Maksudmu ya apa Maksudku ini Lek kondisi nulung aku Aku tak nyambut gaya dik Iya Ya dik ya Ya apa cah? Mulai mulai kemat aku bawa aja lah. Paling pernah cah jam bawa. Ya tak nyambut kawi, apa aku tunggu? Nono dah. Tapi hmm, aku nyambut kayak kasar kasaran nun gelem sih kira. Kasar gelem halus gelem. Oh, cepat pergi serabutan. Aku biar niku ya tau melo nama majikan ku ya. Pokok aku dia kasar, pokok kanok bosing nung pating gelung aku. <laughs> Iya om, siapa yang sakit hati ini di mana buruk? <laughs> Pokoknya kan dan ono bosmu lah aku nyambut kainnya kasih. Oh iya iya, Tapi kan kudu sing temen lo ya. Iya. Kacopek dinek lo ya. Kak, aku sumpah Temen sebab dia itu majikan ku nyewa no pengeras aku nakon aku ngomongi ya sembarang tadi aku pokoknya aktif nih iya iya tapi kan jangan ini loh saya kan aku matang ini enggak enggak ya wis temen ya Saiki ini sehat pokoknya bayaran terserah pokoknya jiwamu ya iya cuma tak sadar no majikan ku kono iya enggak mau langgak ya pecari aku nah saiki ini kan numpak dokar jangan numpak becak kesulitan apa ah, apa ayo kan numpak gigiri gajah ini <laughs> Oh, aku tak wani beres ya. Umat mana, umat mana. Lo kan demo ta lo medeni kon lo. Ah? Ya saya saiki gandengan tangane. Ngono ya? Numpak sepur apa numpak becak? Ya semua aku ae lo, numpak sepur kuwi numpak nang ndi wong ngene rek. Aku ae. Iya. Lewang lewang. Koyo wong bengok. Oh oh oh. Nare oh. iki piye nek bapakne dagelan nek iki. Kok iso ngitu padha Oh, meringis tuntune. Tuntune atos. Iya, untuk kabeh atos omonganmu kene. Sugrun kon kowe wong gendeng. Kon kowe wong gendeng guyang-guyu. Kok dhewe sampel. <laughs> penonton si waras <laughs> iki. Ayo nang Ya kala ngamal majikanku. Ayo, ayo, ayo, ayo. nurut wong tuwa temenan yo anak sitok biyen tak tuturi kon niku kudu nurut wong tuwa jek uripe mbokne yang ngono tak tuturi gak nurut dituturi mbokne gak nurut ngenes ngenes ngenes mbokne saiki sampe out dari udara wong arek sitok eh gak nurut ya apa karep monggo ana paribasan anak iku iso mendem jero mikul dukur jarene nyang tuwa saking bantah wis gedhe kanca-kancane wis dhewe anak Tau mau mahno gak gelem. Saiki mingat. Mingat <laughs> e opo ngene gak sedih. tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Pak, Tin. Waduh, Tin, ya apa kon ngene iki, Tin? Kok kon kok tega barek bapak kon niku? Nangis apa? Menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku. Tak golek nyari nyang ndi, Nduk? Kon gak kepethuk sampe tak golek nyang Amerika Serikat kon. Ya aduh, si Pak sama ngulai opo sih Pak aku gak seneng aku sama paksa ae ngono mau mah bapak aku nyengkre. Kan iku mono wis gede, bapak mono wis kepingin gendong putu. Ngono lho. Nurut barek bapak, kok ngata jema mana kaitan gak seneng sih suwe kon lho. Temenan. Wong apa wong di bojo. Lho ya opo, wong di bojo mono banyak mengandung vitamin. Nurut bapak wis bapak e gak kurang-kurang nuturi kon eh. Kapan maneh? Mbokmu ya sak Ngono lho. Tapi nek gak pilih aku dhewe yo gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wong moro-moro sampean kawinno, yo gak seneng. Kowe oh, iki milih sing yo apa, he? Hah? Tak rabekno iko, pangone wacare iko gak gelem kon yo. apa, sampean nabek narik angon niku? Ya apa-apa mesare angon mesti ngono lho nyambut gawe getu iku kon niku. Kapa aku milih dhewe ae. Milih yo apa kon? Hah? Milih opo? Ya sak sirku. Sak sirku, sak sirku aku sembuh-sembuh kon tak rabi dhewe. <laughs> Cara benar kan aku dhewe kok lho kon ah kok iso. Aja ngono Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ana sing nulung. Arek iku ya api ambek aku. Gak nyono lho Pak aku kepethuk ambek arek Pak. Lanang. Iya Pak, mosok padha wedok. E. Terus jane ditolong, lho ya apa karepmu? Hah? Karepmu ya apa? Kadang aku iki ya gak tega ninggalno arek tapi aku wis-wis dadak mentol Pak ndelok arek e Pak. Eh tadi gak mentolo? lho. Iya. Mari ngono. Nyambung. Iku bareng wis saiki ngono drape nang tuwa gak gelem njogo foto arek lanang go ngsel ae ngono. <laughs> Yo gak apa, aku wis ana ndo arek anane aku ki jange muleh maneh iku yo. Delok arek iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe ngoni aku. Sampe nrup ya gak pengawean ngono, Pak. Melok gak tega. Apa sih? Yo, nek teko tak delok budal sore ngono. Teko pare esuk iku celaan barang. Duh, arek. Arek kenal arek iku sih. Golongane maling iku mesti. Oh, apa budal begini kak maling kan iku? Enggak, Pak. Golongane sidakan ini. Apa sidakan? Masa gak ya, Pak? Sidakan iku apa? Sing gaene iku kalau panggone terop. Bo ora? Apa? Ya wong papa sing banyoli wong ae lho, Pak. dagelan. Iya. Waduh, waduh, waduh. Cile tak gede no kan gede-gede kok rapi dagelan. Dorong kok, Pak. Ojo rapi dagelan ke kepala rapi ketoprak. Padha <laughs> ae. Tapi apa nyene ngene, Tin? Bapak iki wis gak ngarang kon soalnya wong seneng wong cinta iki lah gak tokone ae. Tapi kono yo mulia, bapak gak nek wangi. Ngono lho. Gelem tak gak mulih nyang aku yo nyingkir tapi sakno aku nek eling arek yo sakno. Wis suwe lho, Pak. ngingoni aku bisa ngene ya apa sih abot-abote dek iku kepengin nulung aku ngono masih nulung karo pamri eh, mesti arek yo seneng barek kon ngene yo gak ngerti Pak soal pamri enggak iku pokoknya aku wis matur suwun sih ana sing nulung aku nyengker teko omah saiki mulai mulai nang omah maneh Masa sih om aku tak dolar ini? Ya apa sih pasangan tinggal di lu ayo pasangan Jika saya nggak boleh kan sampai sekon dindi om aja duwe are Saya ingin nanti, kalau nanti ini gelem, mbak Reku ya gampang Saya kayak nyanggoni pamanmu menaik nang paman pak iya seneni pak oh, tanggung jawabnya bapak sih iya bukan karya sama buat bisa ya pak sementara kon nang kono jadi kok anak jodohmu warare itu gampang ya iya iya iya wong tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono urip yo ngratani yo nyukupi. Cocok aja ini. Ati sawahku ombo, pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau, kulone kali wolung bau, kidule kali sepuluh bau, lore kali petang bau mane, turung tengah kali. <laughs> ayem wis. Mulane sing tani kaya aku gak melulu nandur pari pola wijonda wong aku termasuk tani maju tak tingkatno petani aku nandur kentang petani oma tak tandur kentang kulon oma kentang kidul oma kentang lor oma kentang aku tengah-tengah pula kentang-kentang <laughs> ngono nek panen bukuna uang wis jangan termasuk suge tani termasuk wong cukup nek panen kentang masalah wis pegawai-pegawai tukang-tukang sing jarani ngeringkesi kentang mikul itu kotegal gana ngomai kelompokan gudang beleng-beleng bengi ditutup gudang dikunci kaca turu aku kentang gegeran kancane oleh gegeran ini oleh unik kentang gegeran ini cici uang barek kentang cece. ini uang gegeran orang yang geremeng ngono ini sasawatan karena kentang gale oleh gegeran suaranya liri tapi ngunjok no kalau kentang gak gegeran unik ini kentang kentung kentang kentung <laughs> tapi senajan aku wong tani termasuk aku maju sing jalan wong maju kaya aku kadang-kadang aku iki mek iku seksi kadang-kadang aku mang seleksi kadang-kadang aku nek kadang-kadang sanusi <laughs> kasih ya kok kok lho kenapa nek muli kok Oh, oh masa lu gedein kan si nyimpu kan si ngeramut. Karep ngunya opo, kan iku riri. Kan ini kaya jengi kulo himpun sampean. Nah, kok himpun sampean. Kon niku. Lha langsung ngriki malih nyambut damel teng ngriki. Lah iya sih, aku gak ngusir, gak nglereni. Mutung-mutung karepmu dhewe. <laughs> Hah? Kon ngumpat karo ana sama iki. Kok iso Aku ngerti nek kon duwe tamonto, tapi nek kon biasa ae karep omah yo lereng. Tolak Mboten mutung, Mas. Kaya apa? Pates dhuwit gedhe. Eh, gedhe. Iku. <laughs> Aku masalah. Ya ah, ah, apa aku? Ah, Malah kula mboten melok-melok pesantren. <laughs> Lah iya. Mulane ya ya, kok tak kandhani ya. Ojok melok kaburi tangak. Ngerti ya? Nggih, nggih. Kaburi tangak iku digusakal melok per sakaran tujuane. Nggih. Iki termasuk kon pemuda parasit. Nah, iku kabeh kahaluan. Ngalok-ngalok gedung itu, gendang-gendung kon. ngerti ya? Oh, bukan ketiri-tiri ini kena atrom. Oh, bukan oma medrak, Ayo, ini latar, ini latar muka ono kan. Ayo. Ya, batin soalnya kalau ini bingung, batin di latar, ngerti muka. Ya, apa kan? Bingung kula niki kok aneh ngoten. Lah ya kok kak ratu. Kok dikabari. Lah nek dikabari kok aku amu aku amu atu amu rupamu kok cibuk. Oh, ngoten lho, Pak. Kula ngriki niki mboten niki. Iya iya iya apa apa. Ambil sapa mboten niki? Kula ngriki niki mboten niki. Lah ya ambil sapa? Nggih kali panjak-panjak niki. Lah kok bisa panjak-panjak iki? Lho, jarene penting dikon kon guyu kali sampean. Lah iki masalah iki cek goblok kon termasuk masuk godhog turun kon ngono tak no. Iki gak ono hubungan panjang rumah tangga ngerti ya? Lho, ta. Lho lho gak panjang ta. Atune sampeyan kok ditabuhi. <laughs> Apa mesti dabing kan? Kan ditabung rekaman nek kon. Nah, ora iku niku. Ngeten lho Pak Usman. Iya, iya, iya. Ning pun pun nggih pun, mongkon iki ditetepaken malih. Kok jangan hati-hati. Ali ngikuti kene. Toplok itu ada ini, game anu pun dadi pangunan-gunan. Iya, apa apa ya, Pak. niku mana yang sukatnya ketel? Lah, nah, kita harus merenggut di situ. Oh, tapi pada tekon koyo sapi lah. Ya sampean koyo pedet. <laughs> Eh, kon ini kan ya apa sih maksudnya? Lo enggak ada rencong. <laughs> Rewang kula rencong ya. Nggih, kula becakin pembantu malih. Oh, ngono ta? Nggih. Tapi arek di oh, bujang, bujang, nom nak wek. Nggih, kasih enem, lanceng. Ah, iya, iya, aku butuh tenaga. Sama sayang, Pak. Apa? Arek niku mboten capek penuh, Pak. Lho. Apa nih utangnya ta? Utangnya akeh. Wis ora utang. Lah iya, Pak. Sosok urat sarap niku wis tak gawe. <laughs> Lho anu ta? Terganggu urat sarap jiwa ya. Anu penyakit jiwa. Teling dak enggak ilmu niku nggih komplit arek-arek niku. Aja kon jarene. Katono nek ilmu komplit arek-arek ta lho. Sing gak bijak sapa sih? Anu arek niki. Ngene. Kowe iki. Oh. Eh. Iki nggone sing diwaroki. Lho. waro. Diri, di. Nggih, jeneng warok penoroga. Aja waro. Aku majikane ngono lho, kon iki borone aku. Wis kuwali. Kuwali nek kon iku boroku, aku jagane. Lho ngomong napa? Iki borone aku, dadi aku ni boro sampean ngoten lho. Lah, kok warok. Lah kan, Lho, aku besa. <laughs> Pokoke malah nek beda. Nalaken kula kartolo. Oh, kartolo. Kanyen ganteng. Oh, ngaten sik nomi. Tapi sampean mboten percaya. Apa sih? Nek kumat. Lho, niki lho, terus ngeten iki terus bajel putih. Ayo oh, enggak sarung jebul ora sarung ngono kok kudu ngawur. No, sarung. Rasane nopo? Iku apa sarung ae? Ya sarung. Ngono ya bajil putih. Sing ngomong, sing ngomong bajel putih sinten? Ya kon. Ora nopo, kok sarung. Mboten ngomong kok sing ngomong iku lho sinten? Samari. Ya gendeng ya kok. Kok kok kok Kanca malih-malih pantat kon. <laughs> Lah wong karo mangun mboten apa-apa. Niki lho, koloran iki krase usus sultan pajang. Iya, Nak. Usus sultan pajang. Lah wong koloran ngene. Koloran menuri kon iki mah. Mamula kau ngejarene kon weten. Koloran usus sultan. Kok <laughs> malah aku sih gendeng. Lah iki lho, sampean kersane niki dicamel iki. Niki krase lulange kebo. Wah, kawatan sabar ini ku gendeng, Pak. <laughs> Pun suwe tanya bujem mriki ni. Pek ketularan jerakan muri. Tong baboke ta. Kanca paling ngene sih lho. Lah niki lho, rasane niki lho, klambi antuku sumo. Coba. Pas kotang iku. Nggih. Iya, Nak. Wah, lek ngoten sampean periksaaken mawon Pak Sapa ini. Ya <laughs> kali sampean pisan mesti jan nggih. Lah apa kok malah kaget lho. mboten Pak guyon-guyon riku. Kono ngono iki waktu kok kuat lho gendeng-gendeng. Ah, kula nyambut sampean mriki, Pak. Lah budal kula wau numpak bajul putih. Nah, <laughs> Saya jadi jadi boleh jimat agar tak ada. Ini lah kentang gubis Lakone ludruk. Iya. Panjak kendang. Sinambi jodo. Iya iya. Ireng manis. Ada ludruk. <laughs> Pun dilewangi ta. Sampeyan melok gendeng sisan kene sampeyan. Oh, jane iki napa, Pak? Tembe iki. Aduh. Nggih, nggih. Nggih, bupet iki. Tapi api dipiuki ya ini. Dereng sarapan, dereng sarapan. Nek kon ninggatan iku mesti sarapan urung bupet iki. Iki dicet ya apa, Mas? Iki dicet direng ngebles ya apa? Kenapa setuju ya, Jang? Direng blas, nggih. Aku ya bui. <laughs> Kok aku. Loh, niki oh. dicet tadi kabur. Urusan dicet dikala urusan kita lah kok kok nang ngene iki lho. Lah ngene iki sampean duduhi tas rada agung dudune niku. Lah kok dudu. Sampeyan kaya sampeyan kandhani ya kabur ati ngecet ati ngapura. Lah niki kula nyambut gawe nopo. Lah oh, nyambut gawe. Nyambut gawe napa? Nyambut gawe nang sawah nak ya nang dalan sawah. Ngono. Nggih, tapi kon kudu ngangon kebo sapi, jaran, kucing, ula barang itu ya. Nggih, tapi tangan. Hmm. Tangane mudu tinggal teng ula. Aku nuturi arek iki lho, ngerti ya. Dadi kula teng salah. Iya, nang salah nang. Yo, padha macul. Erung <laughs> gede, kate ongkol. Ini, ini, ini, ini, ini, ini, mau jangan potong. Potong kamu, kamu cuma tadi kok potong. Ayo melepung, mangan. <laughs> kairun. Lah jajak kenalan ya. Kairun potong karo boleh kaya kairun. Turu tapi kae mangan iki. Bos, lo tinggal teng boleh ya. Iya iya. Pas kerasan lho ini melok mana lho iki. Kan weh? sare iki kan. Lho, sik. Kan bas. apa-apa, petok di gitar. Ah, cocok. Mau dikwe, cuy-cuy. Ya, apa kan? Bisa kaya-kaya penuh temenan. Apa aku? Yo anak kena sing minggat iki kepethuk tadi. Tapi anakmu? Iya. Tapi niko? Iya. Minggat? Saiki kepenuk. <laughs> Keceklok. Kecula. Ana mesti kecula. Kepentuk. Goblok iku aku. Ngomong iki sing jenang ngono. Lah iya opo anakmu sing minggat iki kok Wes kepethuk. Nah. Wis mulih. Wis. Masalah salah metono. Selamat ana iku. Apa selametane? Selametane jajan pasar ya. Mm Terus ketan ketan iku lho ketan soto. Mm -hmm. Ketan soto ado-ado arek iku. Iya iya. Ketan soto sopo nang omah ngono lho. Ya ribet ae. Ya ribet ae iki kan ya. Heeh. Ndak ulah keket ulah jedeng. Lah <laughs> eh, kira apa sih ado. <laughs> Lah nak iki. Ya apa sih nak kon tenaga lemes nak. pernah daleman wong wanita wani ditoto uga wani noto nak supaya dadi pendekar wong nak sapa ngomong cipto ini Rocek sih rupamu kok cepuk. Apa ada ini kalau orang tua itu nak sangat sih nak? Lah kalau seneng asingnya juga mau makan kayak Eh, tadi persoalan kok juga mau mana nak? Iya. Oh, ngomong, saya kasih lembah lah semahari sih lah, patah ini gak minggat bapak nih oh, ku. Oh, saya gepuk tak gong ku? Gak tau gepuk. Lah Tak keples, cok, dengan limo. Eh, anak-anak nang batas tuh, nak. <laughs> Lah Pak, lah Bapak Pak Wu ya Pak Di iki. Terus lu bayar Pak Di, Di ndung turi. Lah bapakmu ngene badas. Lu mantengan badas lu. Kayak ngene kan. Pak cilik kalancer. Pak cilik kalancer ngejar kere kalah mung kere. Menang kok, menang kok. Eh, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, pun jadi cumi mang gendong yang kula pecahi lho oh, masalah rusak ning atune niki cinta niki lah lho lho anu ri sama ini ri sami sami ini sami Ari lu, ari Eh, tenang, oh. Ari po, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, pendek obat sok ceri. Apa jen ini yang aku cari pak? Oh tuh tuh tuh tuh kau yang ah, Aku sudah tahu ini Oh bukan ikan. Ini hmm. tak ada dia. Siapa tak patut kuda? Iya iya. Siapa yang boleh balik balik balik kau berewang. Tak oleh satu yang kau yang ini enam lah. Tapi kau jago lah nih. Ini siapa ini? Awak apa abu? Ini <laughs> siapa ni pak kebun? Kau aku mukul rumah. Aku mangan kau pakai tulang tak tulang. Oh rumah. Ini kita sego kok. Ini. Mengapa kau datang kemari? Ini kan orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku. Ngawur. Kau lagi bapakku. Oh bapakmu? Iya. Oh Romo. Wah. Oh, Romo kayu. Oh. Kenal sih. niki pak. Sing nolong. Pak sing nolong aku. Sing nolong pulau nih. barang yo iki. Yo iki. Iya. Waduh waduh aja yang tak sing nulung kula ngene iki, Pak. Hmm. Sing nulung niki kula, Pak. Ah, iya iya, tapi kan nyambut saya dan Jakil lah, Nak. Iya. Lah kali sampean bar podo. Lah ora nggae grup ae, Nak. Oh, arek kok ya apa sih, Pak Tom? Anak mis kemuli ketemu. Iya, ketemu. Iya. Ah, terserah arek ae, Kang. Ya apa tin karputin? Iya, Pak. Ya apa Pak aku ya balas budi ya. Ya apa maneh wis tak diokno awakku. Lho, hmm. diokno ya apa lah kabeh kan niku. Wis anak sampean pun balas budi, lha apa karo Surabaya Indah niku cek ditekel dhewe kali. Kok <laughs> penting ini lho. Tak ben ah, kon tolong ta. Tak jare lu masa kon tolong ben lho. <laughs> Balas dendam. Yo <laughs> nek anak iki sambyuk ya kok nambyuk pisan dadi ambyuk karo ngono lho. Satu aken apa? Iki teka iki bales kapiane hmm. kan tolong. Iki kluri arek sing tak tolong iki jane kepethuk karo bapakne karo pamane sampe penuh sampe sekseni lek dene iki arek iki lho tak biuki ngono lho. Lho biuki ya. Lho dadi aku ambyuk ambyuk mriki oh, Pak. Sing semprong, sing semprong. Nek ketatap yang pecah semprong ngono. Ya sudah kawinan lah pokoknya. Oh, ya. Terus niki nanggap-nanggape kula serahkan bapak perkara biaya bapak sembarang bapak kula kanten turu mangan tok lan mriki. Kamal. Kamal. Iya ngono lho. Mawu kalau kawin niki jarene dina sing apik Kang. Hmm. Saiki peno dik ya gak mulai Iya. Kasih nyenteni pisan. Besok dalek dina sing apik ojo sampai ya kemanten mang sial. Ayo istirahat nang jero kontak. Ayo. Ayo waras. Ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo.